serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro usangire ikiyago Dabaramutse nongere ndabaha ikaze mwebwe mwese muteze amatwi ibiganiro bya radio isanganiro mu kiganiro isanganiro ry'imiryango mu kiganiro cuno munsi tuja kurabira hamwe ingene abakenyezi biyungunganya kugira ngo bashobore kubeshaho imiryango yabo tubashikana mu ntara ya Cibitoke muri commune ya Rugombo aho bamwe mu bakenyezi bakora urudandazwa rw'amasaka umuceri n'ibindi bemeza ko bibako mu kurondera imiryango yabo turashikana kandi mu ntara y'amakamba aho abakenyezi kandi naho nyene biyungunganya kugira ngo batunge imiryango yabo kiganiro mwagiteguriwe nanje Lydia Gahimbare bagenzanje Space Caritas Kabanyana hamwe na Jerome Hakizimana bakaba bafashije kwegeranya amajwi sangwa ikaze yayayaya muntu utumviriye isanganiro urahombye urasizwe n'amajambere n'ukuri mu gutangura kino kiganiro mugenzanjye Space Caritas Kabanyana yaraganiriye n'abakenyezi batandukanye bakora urudandazwa rw'amasaka umuceri hamwe n'ibindi abasanze ku isoko ya Rugombo aho bariko barangurira imirimo yabo baratubwira umwitwarariko bagira kugira ngo baronke ico bagaburira abana babo kuko ngo hari gihe bishika abo bubakanye ntibagire ico babaha kugira ngo bafashanye mu gutunga imiryango yego ndandaza ndiza ndandaza amasaka mhm. icyo bita agashyari busanzwe uba hehe hanyuma bashyitse muhira bagaca bateka hamwe bakarika ahandi bagateka imboga hanyuma bahejeje baca bashyirako ibiharage bya nimugoroba Mm. hamaca bagaruka bakaza kureba utwo bararira nkabaguru tugereka badakugereka ku biharage ku mugoroba mm. eh, hama tugafungura nuko nyine tubayeho urumva bavuye ku ishuri baca gutora rasiyo ngaho eh baca gutora rasiyo ngaho mbega iyo basanze utaronse bica bigenda gute iyo ntarose mm. eh nkora mu mutahe nkabahereza nk'ibihumbi bibiri akajya kugura utwo bafungura saa sita none nocana ngumana umutahe hama abana bagaca birirwa inzara badafungura urumva uhangayika hirya no hino umugabo wawe muradandazanya cyane nawe aba ari kurima ntabwo tudandazanya abagabo bubu urumva bararima abayibereye mu murima imbere n'ubukerebutsi mbona mufise hamwe kutandaza byohagarara muhira byo hoba ingorane bamwe ntitwohunga twohunga tutagira niyo tujya aho eh. mwebwe abakenyezi nimwe mutunze imiryango twebwe twatunze imiryango eh. ni ukuvuga nk'umugabo w'ubu urebye ngo niwe azotunga ubuzima bw'abana nawe yitunge n'ubuzima bwiwe umpe no kumfasha umpe no ukaga umusenge ujya kuma vitimani umunsi umfashe niwo menye ibigiriza abana bange nibibaraza hama wa mugabo gwacu bamurukagira hano ukavuga ati mana nawe rero jewe umpa amahoro mu bana banje hama nawe urondere hama tuzohuriza ngaha mu nzu rero muri make twavuga ko ngaha mu ngaha mu gakarisi wanyu abakenyezi aribo batunze imiryango yego mhm. ateka nihangane mana mpe kwihangana ugace ati mana nze ndagushima utwo mpereza mpereza abana hamaje nifatira umunwa wange ha munzo jewe nitwa sinzotuma janine none janine ubwo ni ingo nyinshi zimeze nk'uko wowe uri kuravuga jewe aho ngeze amaso nabo tumaze kuyaga igiti gira nyamwinshi abagenda bararira nibo benshi nibo benshi sindabye ngo nuko ari jewe noba ari jewe noba simvuga ngo kubera ari jewe kumvuga kubyo mbona mugabo ayo mabi ayo mabi yo mu rugo bakayarenga ko eh, bakiruka eh, bakadandaza bakatunga abana babo yego eh. turiruka nukuri akarakubwira ati jewe nukuri ndiruka ngo birashika ntamufashe mu bijyanye n'ifungurwa n'aho aba yagiye gukora ariko ngo birashika kandi imbere akabura akora ariko Charlotte akamenya umuryango wiwe nubwo yatanguye urudandazo bigoranye kubera ko uwo bubakanye atabitahura yewe mba muri minika ya mbere mukandandariza hano hmm. eh, aha ku ibarabara kwa kaburungu udandaza iki ndandariza imponda gorera hmm. iyo nyine wifasha eh, rurabara ego eh, wewe ufise abana bangana gute bato bato oya barakunze kabisa mm. mukuru ari mwaka w’icyenda mm. hamwe imana yodufasha mutoya nawe mutoya nawe ari mu mwaka wa mbere eh. none ubu ni bangahe ni abana bane bakobwa babiri n'abahungu babiri nk'ubu bariko barakora ibikorwa nawe uriko baronderera irasiyo ego kabisa mm. mm-hmm. Mm-hmm. iyo mu gihe cy'amashuri birakugora birangora mugabo si cyane rwose kuko ngira ngo tuhagarike urudandazwa ugakora ibyo muhira oya si ndaruhagarika kabisa ndiyaranja mm. nkabyuka kare nkakora ibishobotse nkaza amasahani bishobotse nkaza kuvoma byose nkasiga nsize ngaho nkaca ntiyaranja nkasoma hakiri kare mm-hmm. rasiyo nkaca ndayirungika kubera harimo utwana dukuze hariho umwana tubana bamwe niwe aca atiga mm. niwe turi kumwe rero aca afasha eh. mm. yego mbe biraborohera kuronka agatahe umutahe kugira ngo mushobore kudandaza nka wewe waronse agatahe gute nimba atari ibanga ni ibintu imana yafyondeye ibintu imana yakoze ni hatari eh. kuko abagabo bubu ni danje ngira ujya mubyeyi yabikubwiye kujya nyine biri n'ukuri none abagabo bose abagabo banyu bose bameze uko nyine nk'abantu igiti gitwicaranga ahantu kare n'urigara hmm. sinzi mungu wenyewe tu hmm. ego nk'abantu twicarana ku rigara bose bararira hmm. ego barizwa n'iki abagabo bacu nyine ni ba manjonjo manjojo no kuvuga iki ntibashoboka mm. ntibashoboka kabisa mm. umva umugore atirutse n'ikibazo mm. eh, bisaba umugore yiruke kabisa wewe sharirote ni wewe utunze umuryango nawe yagwara nange ntagenzane nkamuvuza Eh. Eh, none atakazi afise ibyo cya bigenda gutya nawe urwaye arakuvutse yego mhm. rimwe rimwe nari nakubajije wewe umutahe wawe urose gute umutahe eh. je nanjye ndawuhabwa na moramuka mu majambo make mhm. twarabigiyemwo ndagitura muramuka zanjye icyiyumviro acampa ibihumbi ijana nyakuntunga imana kirahezagira yego ncandunguka n'umutari w'inca kugeza runo munsi ni ukuri imana yarabikoze ubu rero warateye imbere ngira ngo no mu mabanki ufise ayo makonti yego urabitsa ego mm. kuko nta rudandaza rw'umuntu atunguka ngira ego nzambitse nyine duke duke uko ngana ariko ndashima mu by'ukuri sinidoga ego mbega nk'abakenyezi bagenzawe bataronka agatahe ngaha mu kibano aho mugeze amaso baraheza bakabigenza gute iyo bifuza gutunga imiryango nkawe bakabura agatahe bikanka ingene bodandaza babigenza gute nta mashyirahamwe cyangwa nta kuntu bashobora kuronka ingurane ahantu mbega mufise abakiriya ba hehe na hehe ababashorera ni bande dushorerwa n'abibuki na nyana amabayi mugina bishyitse ni bujumbura rimwe rimwe na rimwe abanyabujumbura akatwara imponda mm. eh. mugabo gusa ubu muri iki gihe ngo hari ingorane z'uko bashobora kubitwara mu muduga eh, urumva ntibatwemerera ntibatwemerera urumva turangurira aha mu rugombo tugaca turangurwa n'abanyamabayi cyangwa ibuki na nyana n'ahandi n'ahandi abone mani arese kuko wewe watanguye kudandaza agashari ryawe ngewe ntanguye vuba ndamaze nk'imyaka cumi ariko ndimo icumi eh. eh, warungutse yego ndunguka nyine tuke tuke ndagabura abana mm-hmm. nkabigisha mm-hmm. nkamenya n'ibyo barya saa nimugoroba mm-hmm. nta bindi Eh, eh. ayasigaye ugaca uyabika kuri konti eh, ndashyiraho duke duke tundi natwe nkaturondeza nubwo kuronka imitahe bitoroshe ngo harabikora ku mashirahamwe kuziganya no kuguranana kugira ngo bashobore kuronka umutahe wo gutangutsa ndayizeye Joseline nkaba ndandaza amasaka aberera inzoga hehe aha muri mu gika ya kabiri mm. uruganda tubona rugenda neza yego ruragenda neza buke buke nyine bute ikiro rangahe ikiro tukigurisha igihumbi tukigura amajana indwi tukakigurisha igihumbi unguka menshi kubera imashine hari ibihomba ibyo byose umva si eh, menshi mugura adasekuye mugasekuza eh, tugura adasekuye tugaca dusekuza uhum. Mm-hmm. mm. Mm-hmm. nicyo gituma mwunguka amajana atatu ku kiro oya ku kiro ntabwo twunguka amajana atatu kubera mm-hmm. birahomba eh, umwe afite imyaka cumi n'itanu mhm. uwundi cumi n'ine uwundi afite imyaka itandatu bose bariga bariga none wewe ubigenza gute ngo uze kudandaza wirigwe ngaha hanyuma hanyuma ushobore kuraba ibyo muhira ubigenza gute Eh, birangora cyane mugabo kubera abana nk'ubu bari muri vakansi bimwe bimwe baraza barabyikorera gusa nk'igihe bari ku ishuri mbega hamwe abana bakiri bato cyane wowe numva bari ko barakura abana bakiri bato cyane naho ni baradandatse naradandatse arakugora byarangora rwose umwana mu mugongo abandi batoye mva narabyuka kare nyine nkabyikorera hama nyene nkavyuka nataha nkaca ntaha kare nkamesura nkagire byose nkavyikorera nyene kuba bari batoya atanundi muntu yobimfasha akenshi usanga bibereye ku marigara wenyine nyine akaba n'uguma wiruka kubera uba ufise abana abana nibo barira mama dushaka kurya umugabo mva yo yibereye ibyo ntibimuraba umugabo si bose ngira si abagabo bose bameze uko si bose mugabo benshi muri umenga niko bameze eh, ukirirwa urahangayika udandaza wirukanga kuraba abana kurondera irasiyo guteka eh? eh, byose hamakaza hitajya nyine n'abandi nyine usanga birirwa mu mirima umudamu wanjye ntadandaza mm. mm, ngenerwa ngaho nta kintu mm. na kimwe mfishe nicarira ngaho kuri abo bashinga n'abo bakora ku mamashini nabona nk'umuntu arampaye nk'akazi nakora akazi gashoboye hanyuma naronka n'amajyana atanu wowe rero urashima ibikorwa bakora ndabishima rwose kabisa ndabishima ni yego eh. ndabishima ni ukuri uti urudandazwa rwabo rutera imbere yego rungu jackson aremeza ko abakenyezi baho mu rugombo birukanga cyane kugira ngo baronderere abana babo kugira ngo bashobore gutunga n'imijyi n'imiryango yabo ngo birashika kandi ugasanga abagabo ubwabo atakazi bafise isoko rikuru nyene dukoreramo ukora iki mu isoko akazi nkora yanga mm. wewe bariko urakurikirana ikiganiro twariko turagirana n'aba bakenyezi eh, bavuze ko ahanini badandaza n'abadandaza batunze n'imiryango baraba abana bagakora n'ibikorwa byinshi byo muhira ubivuze kwiki yego ni ukuri abadamu bacu barakora kandi bakiruka rwose bagatanga n'ingufu mugabo kimwe ari ibintu bitaboroheye kuko abagabo twebwe turagenda mugabo nta buzi dufise kama byinjiramo n'ibi byo kugara imbibi icyo kintu kitaboroheye mvuze ni giki abakenyezi abakenyezi bariruka biturutse ko usanga bafise agatahe gatonya ugasanga bari ko biruka kugira abagaburire abana batwigisha abana twebwe abagabo na twebwe ubuzina bwo ugasanga tuko tugenda turondera karasiyo kugira dutunge umuryango rero umudamu ugasanga yirutse yacutse mm. agasanga rero kugira tuzoronke ingene twigisha abana kubavuza mm. no kuronka icyo bafungura uca usanga ari ikintu kitoroshye kubwo akazi usanga mm. katameze neza utavuga ngo uriruka ngo uronke icyo tunga umuryango wowe umukenyezi wawe nturamuronsa agatahe nawe ngo adandaze umudamu wanjye aradandaza mm. yadandariza muri soko nyine mm. ahankorera afise agatahe aradandaza umuceri mm. mugabo rero ndabona ingene yiruka mu kwiruka kuyiwe agize imana akabona umunsi yarenganya aronse nk'ibihumbi bibiri arambara ati mugabo wanjye ho waronsa ngahe nabona aronse nk'icyo cyatanu kuko akazi kagenda nabi tukaba tumenya ingene tugaburira umuryango mm. Mm, mugaca muraba ingene mugura y'umwana umwana ajya ku ishuri musuma kugira abana bafungure yego kabisa turagerageza kugira abana ntibave kuko umwe arwaye muri twebwe n'ucyo usanga undi agize ikibazo mm. kugira duce atunga wa muryango barabya igitigiri nyamwinshi hmm. abakenyezi bacu nibo biruka cyane kandi bakoresha ingufu zinini kugira badufashe mu muryango hmm. kuko aturetse twebwe abagabo turiruka natwe ntitwicara ko ntitwirirwa mu nzoga mu gikoni ngo tugume tubaterekanye ibikorwa mugabo turabashimira cyane cyane mbere byimaze mm. ku kuntu abakenyezi bo ngaha mu rugombo biruka bitangira urugo mm. Mm. Eh, hariho abavuga ngo umukenyezi umukenyezi agiye kudandaza ngo acaje mu zindi ngeso wowe ntubashyigikiye oya ntabwo ndabashyigikiye na gato kubera ko abakenyezi bacu iyo ariko adandaza koko urabibona kuko umukenyezi amaze gusohoka akagenda kurondera akarondera umuryango n'iyo atashye urabona koko ko yari agiye kurondera umuryango keretse hari abakenyezi bamwe batagira imitima usanga bagenda babangikanya ubuzi bakora bakabushyiramo ibindi mugabo mu bakenyezi bayo iwacu mu rugombo ni bakenya baba batirukira umuryango bagenda bakurikiza inzira usanga akenshi ariko ariruka ino ugasanga ku mamashini mbere ukamengo asigaye asa n'umuntu ahuza ku iyo mashini umva ntabwo ntabwo ntushingire nawe yuko abakenyezi bacu bagenda mu nzira mbi batabagiye kuronderera mm. umuryango ngira ngo bamwe bamwe barahari bamwe bamwe ni barahari nta mugenzi wawe urumva nk'umugabo w'umugenzi wawe yoba yarabujije umugore we ngo ntajye kudandaza kubera atinya ko yoja mu bindi mbogera akunze gusiga ugasanga hamwe hamwe hari umuryango widogera umudamu we ngo ni ukubera agiye mugabo usanze neza ubikurikiranye. usanga ari kwa kundi umugabo afuhira umugore wiwe mugabo bariruka barakora kandi umuntu agendera mu nzira mbi ari mu budandazi uramubona ntabwo nta nzira mbi abakenyezi bo ngaha mu rugombo bakunze kuba bogenderamo kuko bariruka pe bakadufasha kandi natwe tukanezerwa kiganiro isanganiro ry'imiryango kuri hadi isanganiro tuko turabira hamwe igene abakenyezi bakora udandazwa biyungunganya kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo twabonye ko bamwe mu bakenyezi bo mu ntara c'ibitoke bakorana ubukerebutsi ntangere kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo aho mbere usanga aho bakanye akenshi batabafasha uko biri mu ntara c'ibitoke biribonekeza kandi no mu ntara y'amakamba bamwe mu bakenyezi baho bakora urudandazwa bavuga ko aribo batunze imiryango yabo abasanze aho bakorera ku isoko imakamba bavuga ko bamaze imyaka bakora uwo mwuga wo kudandaza n'aho bafise umutahe muto ariko ngo baragerageza gutunga imiryango yabo abo bakenyezi baganira na mugenzi wanje Jerome Hakizimana jewe maze imyaka ngira mirongo ibiri n'itanu cyangwa mirongo itatu mm. ukora nyene mu ndagara ntugeze uhindura bakakora mu ndagara mu dusogoro mu dutori mu bigori cyane rwose eh, uramaze kuvuga ko umazemo igihe kirekire uri kurabikora urabona ko kudandaza uri umukenyezi ibintu nk'ibyo bitandukanye birakorohera biratworohera nyine biranyorohera ko ngura akunyu hanyuma nkuye akunyu nkarara abana bakarya umutama akarya hari ibindi cyane rwose hariho abashobora kuba bavuga bati twabikora mugabo uwo twubakanye ntiyo tworohereza mwebwe uwo mwubakanye nta ngorane abaterane oya tubuze umutayi n'ahandi hmm. ah, turacuruza tukagira umuntu yacuruje akakora akarariye ari ibindi hmm. hari abakenyezi batari bake gushika ubu batarabona akamaro ko kwiyungunganya kugira ngo barabe ko bosahiriza kumbure muri bina biriya wewe nk'ubusanzwe umaze kubikoreramwo haheze imyaka itari mike wodondagura akamaro e, k'umukenyezi ku kwiyungunganya kwiyungunganya k'umukenyezi ni ukurondera ikirasiyo cy'umuryango hanyuma abana bakarara bariye nawe ugatubura umukanda ukajya ko gutanguza ko gutanguza eh. abatama ntibaduhereza ati genda urakora ukuntu mhm. turonka ibyo dufungura mm. twaca tuza tukiyungunganya kugira tujye hejuru mm. none mubona gakwiye reka mm, gakwiye baduha agatahe gakwiye naha bakagira nte kubera izuba ridutura bakabagaza mm. bakaduha n'agahema twicaramo kubera mm. izuba twobaho neza na twebwe nkaha wewe ubona ko wokenera nk'umutahe w'amafaranga angana gute ugira ucuruze neza muri bintu usanzwe ucuruza by'indagano by'indagano aho mpa mirongo itanu nojyayo nkayacuruza yo mm. nkagana neza ibindi bikagenda neza n'abana narabigishije bamerewe neza n'uyu ni wanjye. n'akahe impanuro muhanura mwatanguye ryari icyumviro cyaje gute cyo kuza ngaha eh, tudandaza turabyiyumviriye nyine uko nyine mwarabyiyumviriye muca muraza ariko nta mbarutso yabaye mukavuga uti ndabyo ukuntu ukuntu ukuntu naciye numva no kwigira umugambi wo kuraba nanjye ngene nzoza ndabigenza twabonye abandi baza baracuruza baronka akanyungu natwe duca turaguranya agatayi turajyamo mm. kugira turonke iry'amavuta neza cyane urabye igihe umaze uri kurakora ngo mm. muri kuno kwiyungunganya kwawe ndabona uradandaza indagara irengarenga hajya impande mm. intore urabona ko urabye wahereye n'aho ugeze hariho akarusho yego akarusho kariho mhm. mm. nk'uri ko kino kiganiro yo kumva ko akarusho ko barakaye ufate nk'aho ufashe ukarangura nk'indagara z'ibihumbi bitatu urashobora kujya ku nk'amajyana umunani igihumbi mhm. ayo ucukura kunye cyangwa utuvuta mhm. ariko wicaye muhira ntabironka ego mukoresha umutahe ungana gute hari intambamije ye n'umutahe muba mubona reka umutahe urumva ukoresha ayo ufise yose mhm. ugaca urangura ibyo mukwiranye abakenyezi batari bake usanga bagifise mu mutwe ko ata mpamvu yo kwita hasi hejuru ngo barondere ingene bosahiriza ivyumu byo mu rugo ngo byose umushingantahe wabo arabibona wewe wobahanura iki nobahanura yuko bofata naho baba bafise ibihumbi bibiri ukajya mu isoko ukarangura uraronka inyungu na nkeyi kuko ngaha naho uba wicaye muhira nayo woronka mhm. akanyungu koko gake gake turakaronka neza cyane bigira imana ernest ni umugabo nawe akura urudandazwa ayo makamba avuga ko yakira neza ingene abakenyezi biyungunganya kuko ngo bizana iterambere mu rugo abagabo babera intambamyi abakenyezi babo bakuru urudandazwa we ngo nta gaciro biha kubwiwe ngo boshira hamwe itunga ry'umuryango ndavyakira neza ntumva kumwa ari iterambere mu rugo ni iterambere mu rugo gute ntumva yiyunganganije ico utarose wewe umugabo ntawe arakironka hmm? umuryango ukabandanya wubaho neza mm. ugafashanya nk'uko wowe urashobora kuba wagiye nko ku mahanga ntagasigara yungunganya mu buryo bwiwe ugasanga ibintu byarateye imbere mukabaho neza mm. mukaronka iterambere mukaronka ibitunga urugo n'ibindi birabafasha imbere mm. nk'ibintu nk'ibyo ahubwo usanga ari ibintu biteye igomwe rwose abavuga yuko iyo umukenyezi agiye mu byo kwiyungunganya kubera aca atangura kuronka amahera aca avamwo akengera umushinga ntawe wiwe ibyo wowe nta gaciro ubiha si ibyo nta gaciro ndobiha kuko haya haya ndibaze byose mubishyira mubirabira hamwe b'abagore babona bishoboye cyane nk'umugabo urumva yirirwa nko mu nzoga hmm. urabyumva yirwa nko mu nzoga akabona ibintu byose biriko bikora nka mugore wiwe nka mugenzi wiwe niyo rero aca agira ntati we wa mugabo ntaco ugize nibaze ahubwo ntaco ufashije mu rugo mhm. kenshi urumva rero aho bica bigira ni bagenzi na bagenzi biwe usanga bariko babimubwira umugore wawe ngo aragukengera kubera urumva ahubwo waba afise ishavu ukuntu babona umugore wiwe yifitiye ubuzima urumva aca bagenda baragira nte ngo uya mugore wawe ngo arakengera ngo ibiki n'ibiki wumva nk'ukuntu amuhaye nk'ay'icupa atigenda usorora ukuntu uku aca wumva ngo ngo yamufashe nabi cyaho ntere mbona ahubwo jewe ndibaze nibyo abantu nyine usanga bagenda baragira nte nta mugore yoza agaye umugabo ngo we ngo ndakugaye ngo ukuntu uku nibyo abantu bivugira nyine hmm. amugaye naho sinzi hariho rero bamwe mu bashinga ntahe babera intambamyi abakenyezi babo mm. iyo abo bakenyezi baba bashatse kwiyungunganya abo bashinga ntahe bahanura iki abashinga ntahe ndobahanura ahubwo ahubwo abonye umugore wiwe ariko aratera imbere ahubwo nawe amufashe kugira babandanye babaho neza ntiyogira nawe wowe iterambere mu rugo ahubwo yogira ntati umugore ndamuvanye hariya aze asumbye intunze imitwe ahubwo boja hamwe bagakora bagashyika ku iterambere ryiza Nihebe wayo Florence ajejwe ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na twiteze imbere microfinance mu gisagara ca Makamba avuga ko muri kino gihe abakenyezi bashoboye kuko amashirahamwe ngo arabafasha mu kubaronsa ingurane kugira ngo bashore kwiyungunganya ariko ngo birashika aho bakanye bakabatwara udufaranga baba bakuye mu ishirahamwe agatera kamo abagabo bafise iyo ngeso kubiheba maze bakareka abakenyezi babo kuja mu mashirahamwe kuba babera intambamye atandukanye yo kuja mu mashirahamwe kuko ngo barafasha mu iterambere ry'umuryango aganira na Jerome Hakizimana barariye ishyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana twiteze imbere microfinance ahimakamba kera abakenyezi bavuga ko ataco bashoboye mu rugo ariko ubu ku bw'amashirahamwe yaje baragishoboye kubera baraja mu ishyirahamwe hanyuma bakaziganya tujya duke bafise hanyuma bakabagurana hanyuma baguranye baca baronka agatahe bakaja mu isoko ari ushoboye kudandaza irengarenga akadandaza intori tomati hanyuma akazarazana make make kugira arihe ya ngurane bamuha hanyuma akayisubiza amaze kuyisubiza ikiringo bavuganye kirangi hanyuma akagabura akaronka uduhera dufadika hari aho usanga nk'umuntu avuga ati je kuva mbaho sinabwigera mfata ibihumbi mirongo ine mu maboko y'iwanje ndetse no kurira akarira kubera umunezero afise uwo munsi hanyuma nawe uyu munsi aca agenda akigurira igitenge akigurira utwo ashaka kubera aba yaronse amahera hanyuma na cagiye ariko aradandaza arashobora gutahana umunyu agatahana utwasumye kubera aba yungutse rero ubu kuva muhira kubera bazi yuko kenshi umupfasa no kuguma muhira akarima agateka akarondera abana ntave muhira urumva kuja mu isoko byari bigorana cyane akanakwereka yuko wewe atonabishobora ariko turabigisha tukabagirisha izo nama cyane cyane zo kubatinyura ko bakwiye kuva muhira bakwiye kwiyumvira icyo bakora bamwe babyumvise abandi baca babijya ko bakavuga ati eh nanaka yarabishoboye uko nyene ugasanga bose bariko barabyumva babikora kandi biriko birabateza imbere cyane nizihe ntambamyi mubona umukenyezi ashobora guhura ariko aragerageza Uh, kwiyungunganya muri ubwo buryo uh, nanjye nk'uko muvuga ko muba muri ko muragerageza kumufasha intambamyi nazo tubona kenshi ari aho umugabo abona yuko umugore nyine ariko aratera imbere ugasanga na twa duhera avanye mu ishyirahamwe agashikamukubita akaca avuga yazane akayazana ugasanga umugore ariko nyine aramererwa nabi mu rugo kubera umugabo we batabyumva kumwe bamwe bakavuga ngo wacanganza ngo kubera amaze kuronka amahera ariko siko biri ahubwo n'abagabo turakeneye ko babyumva cyane kubera n'abagore bari barafasha mu rugo abo bafite inyifato nk'iyonye mwebwe mubahanura iki twabahanura ko bo kwijukira amashyirahamwe kubera nyamwigenda ko ntaremera menshi. iyo uri mu bandi barakungura ibyiyumviro iyo uri mu bandi urahungukira kandi iyo umaze kuva muhira byose birashoboka iyo ugiye mu isoko akavuga ati ni mungurane bakamugurana hanyuma akagenda agatangira amahera yishyura umwana cyangwa akamugurira ikaye ibyo byose biteza imbere umuryango urumva n'abashingantaye mu rugo ntibaze baraborohereza kubera byose bitaha mu rugo akaba ari kuri zino mpanuro duce tuzira ko ikiganiro isanganiro ry'imiryango cuno munsi twariko turabira hamwe ingene bamwe mu bakenyezi bakora urudandazwa biyungunganya kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo twabashikanye mu ntara ya Cibitoke no mu ntara ya Makamba ahabo bakenyezi bitunganya ubwabo naho abo bakanye bishika ntibabafashe mu kuronderera imiryango yabo reka nshimire mwebwe mwese mwari mugiteza abiri nshimire kandi bagenzanje Space Caritas Kabanyana na Jerome Hakizimana bafashije kwegeranya amajwi kiganiro mwagiteguriwe nanjye Lidia Gahimbare nkaba ndabasezeye naho ubutaha cyari ikiganiro isanganiro ry'imiryango